եւ այստեղ Ռուսաստանը կներեք իր հետույքը փրկելու խնդիր ունի, ուր մնաց թե Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր լինի, բայց այդուհանդերձ այս հումանիտար բարենային ճգնաժամը հետևանք է երակողմ համաձայնագրի խախտման, այսինքն հետևանք է քաղաքական, ռազմական, ուրեմն ճգնաժամի, որի հանգուցալուծումը ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է Գիտեք, շատ հեշտ է մեզ համար այստեղ նստած արցախցիներին դուխ տալ, պինդ մնացեք։ Ես հասկանում եմ, որ սա այլևս փակուղի է, հեշտ է խորուրդ տալ, հեշտ է նստել Facebook-յան ստատուս գրել կամ մեկ հարցազրույցում ասել, որ արցախցին պինդ է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ որևէ մեկս մինի սվերխ լուծի, մենք գեր մարդ չենք, հա։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ասենք, չգիտեմ, մի ընտանիք մեկին ասում է հացեն կտակ, ես մի ձու կարող եմ տանել կամ մեկ տուփ թեյ կարող եմ տանել, ես հասկանում եմ, որ սա այլևս это предел, սա այլևս այն կարմիր գիծն է եւ շատ հստակ քարոշչություն, շատ հստակ ծրագրված, ինչ ասեմ, պատերազմ է տանում Ադրբեջանը, թե հիբրիդային, թե ուղակի, թե քարոշչական շատ հստակ է, հա, հասցնել մարդկանց իսկ սոցիալական վիճակը բնականաբար դա կարող է բերել այս լարվածությունը կարող է բերել Արցախում սոցիալական պայթյունի հասկանալի է, չէ՞, հասցնել նրան, որ երբ որ սահմանը կապավ, իսկ մենք հասկանում ենք, որ անգամ եթե սահմանը բացվի, դա լինելու է ընդհանրը ժամանակավոր։ Խնդիրը մեկն է, հա, առանց բայրակթարի տեղահանել արցախցիներին, առանց բայրակթարի տեղահանել եւ ինչպես ասեց նրանց պատգամավորներից մեկը դեռ մի քանի տարի առաջ ինձ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մենք վերցնելու ենք Արցախը մենք ստանալու ենք Արցախը առանց արցախցիների։ Սա այս քաղաքականությունն է իրականացվում եւ այս ֆոնին են ներքաղաքական, հա, այս լարվածությունը, որ հատկապես վերջի օրերին ցակեց Արցախում, իմ կարծիքով սա ուղղակիորեն անընդունելի եւ անթույլատրելի է եւ ցանկացած տարբերակով պիտի կողմերին բերել, հա, ինչ ասեմ, մեկ սեղանի շուրջ, որովհետեւ մենք իրավունք չունենք այս կերպ սпасարկելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգը։ Տիկին Զորաբյան, միջազգային ճնշումներից խոսենք, բավականին կոշտ արձագանքներ են հնչում, վերջերս էլ նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատվիրակությունը իդեմս պատվիրակության նախագահ Հայաստանում էին։ Ըստ ձեզ ինչպիսին պիտի լինեն միջազգային ճնշումները, որովհետև չկա դրական արձագանք այնուամենայնիվ։ Գիտեք, միջազգային ճնշումները չպիտի լինեն հայտարարությունների մակարդակով։ Այո։ Դրանք ինձ համար առ ոչինչ են։ Ուզում է հայտարարության մեջ գրված լինի, որ Ադրբեջանը շվարցի հրեշն է, ինձ համար դա եթե դրան չի հետևելու կոնկրետ պատժամիջոց Ադրբեջանի հանդեպ, այդ հայտարարությունները ինձ համար առ ոչինչ են։ Ես տեսել եմ, ես գիտեմ, 15 տարի ես աշխատել եմ եվրոպական հարթակներում եւ եթե Եվրոպան ուզում է կոնկրետ պատժամիջոց կիրառել որևէ երկրի հանդեպ, դա անում է կոնկրետ սանկցիայով, ինչը օրինակ մշտապես եւ հենց հիմա անում է Ռուսաստանի հանդեպ։ Նավալնու Պրիչոսկան խառնվում էր Մերկելը Boeing էր ուղարկում Նավալնու հետևից, որպիսի նրան տեղափոխե եւ կոնկրետ սանկցիաներ էին կիրառնում։ Իսկ Ադրբեջանը այն երկիրն է, որի հանդեպ միջազգային սանկցիա կիրառելու լեգիտիմ բոլոր իրավունքները կան, բոլոր իրավունքները կան, բայց չի անում միջազգային հանրությունը ավելի Եվրոպական միության առաջի դեմքերը հայտարարում են, որ որևէ սանկցիա Ադրբեջանի հանդեպ չեն կիրառելու, որովհետև նրանք այսօր կախված են ադրբեջանական խողովակով եկող ռուսական գազից եւ եթե ձեզ թվում է արևմուտքը չգիտի որ ադրբեջանական գազախողովակներով կամ նավթավ մուղերով ինքը գնում է ռուսական գազ ապա խորապես սխալվում եք։ Ցավոք սրտի Հայաստանը եւ Արցախը այսօր որպես աշխարհակաղակական դեսերտ դրված է միջազգային հանրության սեղանի եւ ով ոնց ուզում է որովհետև ճունի Հայաստանի իշխանություն, Հայաստանի իշխանությունը դա թուրքական 5-րդ շարասյունն է, ով սпасարկում է բացառապես եւ միայն Թուրքիայի շահը, Արցախում բացարձակ անհասկանալի այս պահին իրավիճակ է, եւ այո, ցավոք սրտի այնպես է ստացվել, որ մենք դարձել ենք ընդամենը դեսերտ աշխարհակաղակական սեղանին, որ մեր պետականության հաշվին գերտերությունները միմյանց ուրեմն քաղաքական եւ տնտեսական ախորժակ են բավարարում։ Սա նրանից է, այո, որ Հայաստանում չկա իշխանություն, այն իշխանություն, որի ղեկավարը ծղրտում էր Ստեփանակերտի հրապարակում թե Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչը հերթական սադրանքն էր, հերթական եւ այսպես մոտեցնելով եւ բերելով պայմանավորված պատերազմը, այսօր ձերքերը լվացել են Արցախից հայտարարելով, որ Արցախը ինքը պիտի բանակցի Բաքվի հետ, ինչ ասում Նիկոլա Ստեյության, ասում է, որ ես այլևս եւ բաց եւ հրապարակային հայտարարում են եւ դա չի լինելու Բաքվի հետ բանակցություն, դա լինելու է ըստիս Բաքվի տա տակ բանակցություն Բաքվի օրակարգով, որը հասկանալի անթույլատրելի է։ Տիկին Զորաբյան անդրադառնանք նաև վարչապետի ասուլիսին, հատկապես այն հատվածին, որտեղ նա նշեց, որ ինքը չէ անվտանգության երաշխավորը, Ռուսաստանն է, իսկ Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ նա այնքան էլ համաձայն չէ եւ Լաչինի միջանցքը մասնավորապես պիտի բացվի Ռուսաստանի միջնորդությամբ գիտեք, ես ինքը ինձ համար վարչապետ չի, ես ինքն վարչապետ չեմ համարում, ինքը ինձ համար վարչապետի աթորը զբաղեցված, օգտագործելով հասարակության լումպեն հատվածը, ցավոք սրտի, այո, այդ չերնը օգտագործելով ինքը կարողանում է, հա, այդ մանիպուլ, ինքը կլասիկ, եթե Նոբելյան մրցանակ լինի մանիպուլյացիայի եւ դեմագոգիայի եւ պուրիզմի, ինքը բոլոր մրցանակները եւ Օսկարները կստանա, իր անձը թողենք մի կողմ, այո, ինքը ձեռքերը լվացել է եւ այսպես ասենք, հա, կոպ կոպիտ ձևակերպման համակարգը ներեք Արցախը գցել է Ռուսաստանի ջեբը եւ ցավոք սրտի իրեն հաջողվում է աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոններին արևմուտք եվրոպական միություն Ռուսաստան ֆռացնել կրկնում եմ օգտվելով են իրավիճակից որ աշխարհակաղակական այդ զորագույն կենտրոնները այս պահին բոլորը որոշակի խնդիրներ ունեն եւ բոլորի համար Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նոմինալ ինքնարժեքը ցավոք սրտի այսօր բարձրեի վնաս Հայաստանին, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին այդպես ակնհայտ թիրախավորելու, այսօր ինչ է, հա, ես ինքս բազմաթիվ հարցեր ունեմ այսօր Ռուսաստանի եւ ամենուր իմ ռուս գործընկերների հետ քաղաքական քննարկումների ժամանակ ես այդ հարցերը դնում եմ օրակարգում, բայց շատ ճիշտ նկատեց Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը ասելով, որ Փաշինյանը պարտավոր է բաց իր հասարակության հետ խոսել, առանց թաքցնելու ներկայացնել այն, պայմանավորվածությունները, որը ինքը ունեցել է, դրան ինչ որ մեկ արձագանքեց, ինչ որ մեկ ասեց, որ չկա որևէ պայմանավորվածություն։ Նույնը ասեց Ալիևը իր վերջին մի քանի ասուլիսում, որ եղել է Պրագայում հստակ պայմանավորվածություն եւ առաջի անգամ Պրագայում Հայաստանը ճանաչել է ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախով հանդերձ հասկանում եք եւ այսօր վերցնել Արցախից зерքերը լվանալ ասելով որ դա մեր իրավասության գոտին չէ թող գնա ռուսներից ուզեք ձեր Արցախը սա ինչ ասեմ սա քաղաքական անբարոյականության քաղաքական անպատասխանատվության 120000 հայ մարդու ուղակի էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության ենթարկելու հայտարարություն Տիգին Զորաբյան նշեցիք, որ ձեր ռուս գործընկերների հետ բանակցությունների մեջ եք, ամենօրյա շփումների մեջ եք։ Ամեն դեպքում այսօր Արցախցուն, ինչքան էլ ոգին անկոտրուն լինի, միևնույն է մի հարց է հետաքրքրում, ինչքան երկար կշարունակվի այս ճգնաժամը եւ այս իրավիճակը։ Եվ եմ երկար է շարունակվելու, եթե լսեցիք Թուրքիայի պաշտպանության նախարարին, նա հստակ ասեց, որ մեր բանակի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում են եւ կմնան այնքան ժամանակ, միջև չլուծվի Մեղրու Միջանցքի հարցը, այսինքն միջև այն ինչ ուզում է այսօր Ադրբեջանը, այսինքն Հայաստանի սուվերեն տարածքով Սյունիքով փոկել եւ տանել Մեղրու միջանցք չստանա, ցավոք սրտի այս ճանապարհը չի բացվելու ավելին Ադրբեջանը բարբերաբար դիմելու է սա դրանքների դա կլինի կապի հետ կապված մալուխները վնասել, դա կլինի գազամուղը, դա կլինի բարձրավոր հոսանքը, որովհետեւ այս երկու պատերազմից հետո երկու տարիների ընթացքում հայկական կողմը նույնիսկ ջանք չգործադրեց այդ կենսական նշ նշանակության գազ, էլեկտրակայանի կապ տեղափոխել այդ ճանապարհ, այսինքն այսօր Ադրբեջանը փորձելու է դանդաղ սպանել Արցախը փորձելու է ոչ թե եւ անում է դա ուղղակիորեն անում է որովհետեւ այո չի կարելի մարդուն ասել երբ որ քո երեխան սոված է ոչինչ դու տեղը պահի պինդ մնա դա դեմագոգիա է եւ ես հայտարարել եմ ես զզվում եմ բոլոր եմ մարդկանցից ովքեր իրանց տանը նստած իրանց կապուչինո խմելով արցախցուն ասում են ոչինչ, ես կուշտեմ, դու սոված մնա դիմացի։ Ես առաջարկում եմ տեղերով փոխվել։ Արցախցին կաստեղ ստատուս գրի, հա, իրանք այնտեղ գնան, չգիտեմ, ծննդատան դիմաց հղին կանգնի, տեսնա ռուս խաղաղապահների տված մրգից իրան երկու խնձոր կհասնի, թե ոչ։ Եվ եթե ոչինչ չեք կարող անել, գոնե լռեք։ Գոնե լռեք, բայց ես fake հայրենասիրությունը, այս կեղծ դեմագոգիան ուղղակիորեն թարգեք։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը ստանալու է այն, ինչ ուզում է։ Ես չգիտեմ, ես ավելի քան հավանական եմ համարում նաև ռազմական սադրանքը նույն միջազգային ճգնաժամային կենտրոնի փորձագետները, որոնց վերջի վերլուծության հետ ես միանշանակ համաձայն եմ, չեն բացառում կրկին ռազմական սադրանք, որտեղ գիտեք Ալիևը շատ մի հետաքրքիր մնավորություն ունի, հա, նա ինչ ասում է, անում է, նա հստակ հայտարարեց. ես այս խնդիրը Մեղրումիջանց լուծելու եմ ցանկացած ճանապարհով, այդ թվում ռազմական։ Այո, Տիկին Զորաբյան, շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք ձեր։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայրենասիրության համար, շնորհակալ ենք այն աշխատանքի համար, որը դուք անում եք։ Ես եմ շնորհակալ եւ ես չեմ ուզում, հա, հիմա ինչ որ տենց էլի ինձ համար ես ուղակի ուզում եմ իմ ներողությունը խնդրել եւ ես ասում եմ որ ես շատ ամաչում եմ որ իսկապես այս իրավիճակը ուղակի փակուղային է բայց ես գոնե որպես ժողովրդավարություն եւ անվտանգություն հասարակական կազմակերպության նախագահ զբաղվում է ռազմագերիներով, կանանց հանդեպ բռնության նաեւ արցախցիների խնդիրներով, ես փորձում եմ հնարավորինս անել, ինչքանով է ստացվում, ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որովհետև այսօր մենք ունենք, հա, իր մարոլը որոճացող միջազգային հանրություն, որ ուղղակիորեն թքած ունի այս կրկնում եմ, ես որևէ կերպ չեմ նստեմացնում, որևէ պատերազմում դժուժած կլինի Ուկրաինայում, բայց այսպես 120 հազար մարդ Ուկրաինայում, հա, բլոկադայի մեջ լիներ սովի մատնված միջազգային հանրության, ես չգիտեմ, ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ինքնաթիռները հիմա վաղուց իջել են այդտեղ հումանիտար բերով։ Սա երկակի ստանդարտ է, որը անպայմանորեն ես ուզում եմ, որ նույն ձևով չփածնի նաև միջազգային այդ fake հանրության երեսին։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Լավ եք տեսնում ձեզ։